Mirëmëngjesi juve. Mirëmëngjes Olta. Si jeni që të gjithë? Mirë, mirë. Jeni gati? E erdhi e premtja. Mirëmëngjesi. Mm. Është e premte në klubin e mëngjesit miq të dashur edhe një ditë tjetër. Un jam Blendi këtu me Jerin, me Artinin, me Oltën edhe me Lorin, si çdo mëngjes, vetëm që ë sot në mëngjes festa ka filluar herët. Kush ka filluar herët? Festa. Festa. Mhm. Tani të dëgjoj shumë mirë. Dëgjon po. Mhm. Tani tani u futen push. Cake by the ocean miq të dashur seç po dëgjojmë në klubin e mëngjesit nga DNCE Darnit Mirëmëngjesi, mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Jero ti e ke bërë vetë këtë? Po. Kjo është shumë bukur, më pëlqen kjo. Faleminderit. Është e premte në klubin e mëngjesit, miq të dashur, muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Ehm um, Sot kemi disa gjëra në emision. Agim Baçi do të kthehet, uh, kritiku letrar, rikthehet mm -hmm. me me një libër shumë të mirë, shumë i njohur. Ëm, um, po kush jam unë që ta vlerësoj? Quhet Vëllezërit Karamazov. Oh. Wow. Ne po themi këtu. Kështu që do flasim pak për të pak më vonë në klubin e mëngjesit. Ë, uh, të tjera gjëra. Kemi librin, po, doja të të kujtoja për këtë. Për kë? Librin e ri. Po, sepse doja që të jepnim disa kopje sot nga Enigma e një fundi, miq të dashur, kjo është një roman i sapo dalë në shtyp nga Julian Barnes, është uh, përkthyer nga Ilir Baçi dhe ka fituar Man Booker Prize. Mhm. Mm Ëm, kështu që është një libër i mirë. Edhe ne do t'i japim, kemi uh, katër kopje për të dhënë sot. Po sepse një e dhamë. Të këtij romani, po. po. Një kemi dhënë dje, kemi edhe katër kopje tjera që do t'i japim sot deri në fund të këtij programi. Do jepen. Tjetër gjë. Mm. Çfarë kemi tjetër gjë? Kemi ëm um, kemi tingullin e titullit kriptik që do jetë pak më vonë. Kemi për të dhënë. Ka filluar të më pëlqejë shumë ajo. Ja, mos ia fut po, kot. Ja. Seriozisht. Nuk gjen ndonjë. Mhm. Është marrë Aldini sot me të. Bravo. Më ndjesh më. A vjen. Jo? Po, po. Në vend po të bëj një gafë unë edhe ta them titullin. Larg shoh. Se desh të thashë tani, ha mos i doli titulli i Te te te te. Kësaj, uh, po, mm. dhe pak më vonë. Në klubin e mëngjesit. Ju zgjidhni muzikën 0692070222 është numri i telefonit. Mm. Dërgoni një SMS në këtë numër 0692070222 dhe do të mund të dëgjoni këngën që doni të dëgjoni. Te jo, Tajvani, mund... te Tajvani del shpejt. Po ti biesh deri rreth sheshit. Shmang atë, domethën ti te dëshmorët e kombit do të futesh në një lë tjetër pastaj po. poshtë. Te PS-ja. Po. Te PS-ja. Në fakt atë po mendoja. Po që aty ka shumë trafik. Ishte një ide që gjatë tetë nëntë, po gjatë ditës. Gjatë gjithë kohës, po pra. Mm. Po shumë mirë pra, ne ne si ne si radio kemi sponsorizuar këtë, të ketë sa më shumë njerëz sa më gjatë në trafik, në mënyrë që njerëzit të të dëgjojnë sa më shumë Reklama. Kjo është ide, bëj shaka. Po është e di. Po deri tani, dhe siç po mësoja se ishim po isha me një taksist tani në mëngjes që po m'ankohej, po ai po më mm. thoshte që më shkon 900.000 lek benzin. Uh, apo naftë në muaj, wow. po normal se duke ndenjur në Tiranë në taksi. Ëh, po, po. eh, është një trafik gjithë kohës. Po, po tani, tani më shumë se kurrë. Pra. Tani ka arritur te kuota, sepse lëvizin pak edhe harxhojnë shumë kohë. Makina që qëndron ndezur gjithë kohës, karburanti harxhohet, ndotja është alucinante, do thoshte një italian. Alucinante ndotja nga ajo nga ajo që ndodh. Po njerëzit duhet të ndërgjegjësohen, duhet të ketë mënyra transporti. Transporti publik duhet forcuar, bicikleta duhet forcuar, gjitha këto gjëra të tjera. Nuk nuk mund ta Nuk mund të vazhdojë kështu. Tash edhe të gjithë me makina, po nuk mund të shkojnë. Shkon çdo kryeqytet po themi europian, nuk marrin të gjithë. Të gjithë makinën në punë. Edhe edhe muratori me makinë, edhe jo, po inxhinieri me makinë, edhe polici me makinë, transporti urban është okay. Po pra, transporti urban është çfarë duhet. Nuk po. është në nivelin që duhet tani, është dobët. Mhm. Mos them tash, mos përdor fjalë se gjithmonë thonë skandaloz, më keq se kurrë kështu. Shumë dobët. Po dobët, është dobët. Është dobët. Do duhet të ishte shumë mirë. Çfarë ka? Çfarë ka? Asgjë. Ëh. Edhe tjetra që do të thoja është po, ka vite që kam Tiranë, Myslym Shyri s'ka qenë asnjëherë me trafik. Dje ka qenë, domethënë 20 minuta nga fillimi deri në fund. Është vërtet. Zakonisht te Myslym Shyri trafiku grumbullohet vetëm në fund atje te semafori, po, por kur mbaron, po. Po rruga vetë nuk ka patur, nuk ka patur. Nuk ka patur. Ka pas vetëm njerëz që ndalojnë gjithë kohës. E di, Myslym Shyri, e du shumë. Ishte një kronikë, nga ato shumë kronikat që bëhen këtu ku u vënë mikrofonin shoferëve dhe fillojnë pastaj të flasin. Që flasin. Seç mm. kishin mbyllur një rrugë atje sepse ndoshta diçka po mundohen. Edhe edhe edhe Parisi me me trafik. Kështu që do ua qajmë hallin francezëve. Në fillim pastaj pastaj flasim për Nuk e di çfarë çfarë çfarë do e shikoj për shembull Nëse do kishte një tren që t'i çonte njerëzit t'i sillte nga Durrësi. Ai treni elektrik i famshëm që do duhet të bëhej dikur që s'u bë, pastaj e paguam në gjyq. Po, sa e u anullua me kokëfortësi nga ne, e hëngrëm pastaj. Etj, etj, ato ato do ishin zgjidhjet. Zgjidhjet duhet të jenë moderne, duhet të jenë të kohës, duhet të jenë me teknologjinë e re, me makinat elektrike, me ndotjen sa më të pakët me këtë. Qyteti ka nevojë për këto gjëra, ka nevojë për inovacion. Se që është katraur kjo mm. shihet. Po, edhe duke marrë makinat që të gjithë për të shkuar drejt sheshit Skënderbej në synim është është e kot, nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Nuk ka kryeqytet në botë ku trafiku është i lirshëm. A ke parasysh edhe edhe rrje? Nëse unë mendoj që duhen duhen rregulluar oraret. Oraret e autobusave për shembull nëse çdo 5 minuta ose po 7 mm. minuta ka autobus. Mm. Ti e di që dela të e pres. Se për shembull po ka më shpesh ka autobus. Po marrim rastin tim, nëse un lë makinën në shtëpi, ai autobusi i Don Boskos. Mhm. Mm po erdhi mirë. Po erdhi mirë. Bëva që dhe zhjën do Okej, okay, dëgjo, kemi shumë gjëra Po sot ka trafik të madh edhe mm. muzikën e zgjidhni ju Kur të kthehemi do të dëgjojmë nga Jeri, frymëzimin për ditën e sotme, Olta do të na informojë mbi motin, po një këngë duhet. Echosmith do të këndojnë Cool Kids tani. Në klubin e mëngjesit 7:12 shënon ora. Mirëmëngjes të gjithëve. Më duket se ngeci oh. Po mirë atë. Atë po këndoj unë. Ëm çfarë çfarë këngë do? Ia marrim një këngë. Çfarë çfarë këngë do?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 Në vitin 1836, Abraham Lincoln mori licencën për ushtrimin e ligjit. Në vitin 1850, Kalifornia pranohet si shteti i 31 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1923, Mustafa Kemal Ataturk themelon partinë republikane popullore. Në vitin 1948, Koreja e Veriut u bë Republika Popullore Demokratike e Koresë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë, presidenti francez Charles de Gaulle njoftoi se Franca është tërhequr nga NATO për të protestuar dominimin e Shteteve të Bashkuara në këtë organizatë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë, Arthur Ashe fitoi turneun amerikan të tenisit US Open. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një, Ambasadori britanik Jeffrey Jackson është lënë i lirë pas tetë muajsh pasi u mor peng nga luftëtarë ekstrem të majtë në Uruguaj. Në vitin 1976, kreu i revolucionit kinez Mao Zedong ndërroi jetë në moshën 82 vjeçare nga sëmundja e Parkinsonit. Në vitin 1987, 25 tifozët e futbollit anglez ekstradohen në Belgjikë pasi u përfshinë në tragjedinë e stadiumit Heysel. Tridhjetë e nëntë vetë vdiqën në tragjedinë e finales së Kupës së Evropës ku luante Juventus me Liverpool, ku 32 prej tyre ishin tifozë të Juventusit. Rreth një orë para fillimit të finales, një grup i madh tifozësh të Liverpoolit shkelën gardhin që i ndante prej tifozëve rivalë të Juventusit. Megjithatë, loja u luajt edhe pse ndodhën gjithë ato fatkeqësi, Hi, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është uh, mëngjesi i datës 9 shtator për uh, ditën e sotme. Ora tani 7:25 minuta ju e zgjidhni muzikën në klubin e mëngjesit. Mjafton që të kërkoni muzikën që doni dëgjoni, edhe do të bëhet uh, juaja në valët e radios në një moment apo dy. Mhm. Tani ka radhën Xheri e cila do të na frymëzojë edhe për ditën e sotme me shprehjen që ka zgjedhur dhe menjëherë pastaj Olta do të na informojë mbi situatën e motit sot mbi vend. Atëherë shprehja që un kam zgjedhur për sot është nga Abraham Lincoln, dhe po. është kjo. Shoku im më i mirë është njeriu i cili do të më sjell një libër që nuk e kam lexuar. Wow, o Xheri edhe njëherë të të Bravo, shoku Shoku i Abrahamit S'e kishim shumë mendjen ne të dy Mund ta thuash shumë mm -hmm. Atere, shoku im më i mirë është njeriu i cili do të më sjell një libër që nuk e kam lexuar. Au. Shoku ynë Ky është një mesazh i hapur prej meje, kështu që kemi. Agim Baçi. Po, që do jetë sot në program pak më vonë miq të dashur. Un kam gati edhe anagram. Faleminderit Xheri. Të lutem. Ndërkohë që dëgjojmë uh, Oltën me motin, un bëhem gati për anagramën për ditën e sotme. Jepi Olta. Si do jetë? 18 gradë është në këto momente, 27 do jetë maksimalja për sot, 85% janë shanset për shi. Ndërkohë fundjava gjithashtu paraqitet me shi, 50% janë shanset nesër, 28 është temperatura maksimale, 20 minimalja po ashtu edhe nesër. Mm -hmm. Gjithashtu dhe për të dielën thuhet që do ketë shira, 27 do jetë maksimalja dhe 19 gradë minimalja. Nga e hëna e deri të premte që vjen kohë e mirë. Me pak fjalë wow. Olta, gjithë fundjava është me shi. Me shi. Faleminderit Olta. Të lutem. Na kënaqe. Po s'të them. Po mirë, do jetë uh, fundjavë e mirë për të parë filma ndoshta. Bëjmë një gjë të tillë. Duhet pak qetësi. Të sistemuar pak shtëpinë për se gjithë verën po, ata. Po sistemoj shtëpinë atë. Po, jo. Un jam për rrugë të fundit. I për rrugë ti. Si thotë Olta? Olta, Olta është ajo që thotë shtëpia ime e ka lënë veten pas dore. E kritikon. Okej, okay, unë e kam gati anagramën për ditën e sotme miq të dashur në klubin e mëngjesit, ora është tani 7:27 minuta. Kush do të fitojë një dhuratë nga e di çfarë, japim për anagramën njëri nga librat sot? Dakar. Jo. Ha, atëherë kemi enigmën Në fund, është romani i Julian Barnes, sapo botuar në librari e gjeni kudo, por ai që do të zgjidhë i pari anagramën do të fitojë një kopje nga ne sot në klubin e mëngjesit të këtij romani. Gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Anagrama është ka shumë kok. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ka shumë kok. Mhm. Mm K A S H U M E K O K. Ka shumë kok. Edhe kam pikturuar një alien. I cili ka trup të imët i gjori, po ta shosh Tam po. Gjymëtyrë shumë të holla Tani është duke kërcyer dhe ka shumë kokë. Se është kështu, me gishtat po, lart. Po ashtu është. Nëse nuk e di se çfarë ka qenë duke bër. Kjo është anagrama miq të dashur, kush do të fitoj? Le të fitoj. Tani muzik nga Katy Perry në klubin e mëngjesit, ora është 7:28, pothuajse 29 minuta. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur që të gjithë. Ej Ero. Po Blendo. Mirë. Shumë mirë. Ëm uh, sa e ke pas mesataren njëri? Do kishe fituar apo do kishe mbetur tani? Tani unë kam pasur. Po ta kesh pas mbi 9 pikë sa do kishe mbetur, po. Po, e, e sigurt sepse aq e kam pasur, kështu që mm. nuk do kisha marr asnjë gjë. Asnjë gjë s'do kishe marr. Megjithatë, mm. megjithatë, Nuk e di, nuk di ça të them me këtë. E, e para, e para e punës është që ka pas një një moskomunikim kështu total, në lidhje me gjithë konfuzion, kaos, frik, ankth që është shkaktuar te shumë të rinj. Ë, ka pasur konfuzion, ka pasur ata nuk e kanë ditur fare se si duhet të se si duhet të aplikojnë. Kam përshtypjen shumë prej këtyre që kanë pasur mesatara të larta, të cilat mm -hmm. nuk u kanë dalë, kanë qenë dy gjëra që kanë vepruar kundra tyre. E para, mm -hmm. ligji që ka pasur fuqi prapavepruese, se u kërkon këtyre pse s'ke marrë këtë lënd apo atë lënd, ndërkohë që ato lënd këta i kanë marrë para 3 vjetësh dhe ky ligj nuk ekzistonte, kështu që këto kushte s'ishin, mm -hmm. dhe tani nuk mund të kërkohet llogari për diçka që s'e kanë bër, por që u paska dashur ta bënin para para disa viteve. Mhm. Kjo është një. E dyta është në mbushjen apo në në në plotësimin e këtyre aplikimeve, as mësuesët në shumë raste nuk kanë pasur asnjë lloj orientimi. Zakonisht duhet të funksionojë që të rinjve, sidomos gjimnazistëve kur janë në maturant vitin e katërt, u shërbehet gjatë gjithë vitit shkollor, që ata madje edhe më parë ndonjëherë mm -hmm. në në shkolla, në gjimnaze po them në botë u shërbehet në mënyrë që ata të bëjnë zgjedhjet e duhura për vazhdimësinë e jetës, sepse është e gjitha e kot, nëse do të më shkojmë në shkollë, nga klasa e parë në të dytën, në të tretën, e kështu me radhë me radhë me radhë, nëse uh, pastaj na vjen koha e maturës dhe hedhim një Hedhim një monedhë në ajër dhe ku të bjerë le të bjerë, edhe atë do ndjekim. Domethënë ajo sikur si don po, si don mm. edhe qëllimin e, e shkatron në një farë mënyre. Kështu që Ky është problem për ta. Do duhej që ata të kishin pasur më shumë informacion, do duhej që të kishin pasur këshillim. Nuk e di nëse janë kanë pasur këshillim, por nga sa duket s'ka pasur dhe aq. Dhe tjetra, duket sikur të gjithë janë me 9.7, me 9.8. Po pra, më vjen zor ta them që s'e kam pas 9.7. Jo, jo, jo, mos e thuaj se kush e di. Ai ke pasur 8, 8.8. Po, nuk e them dot, po po po turp. Turp. Një menaxhim perfekt i trafikut i djeshëm. Të paktën duke u shtuar që rreth orës tetë, probleme të vogla me trafikun, por e përgjithshme ka efektivë të policisë rrugore në çdo kryqëzim. Mund të them ka qenë dyfishuar numri i efektivëve në çdo kryqëzim, mund të them edhe edhe nga policia e rendit, ka ndërhyrë pra për të sistemuar trafikun dhe kjo u ndje dje faktikisht dhe me të vërtetë që një super menaxhim Po rendin kush po e ruan. Nuk ka asgjë vështirësi. Nuk ka asgjë vështirësi domethënë dje. Shohim ditën e sotme, po për momentin është krijuar pak trafik në zonën e Tiranës së Re, aktualisht jam i parkuar tek Sheshi Wilson. Shikoj që ka lëvizje në rrugën Dëshmorët e Katër Shkurtit, nga diga drejt Sheshit Wilson, edhe më poshtë drejt rrugës Sami Frashëri, ndërkohë që akset kryesore vijnë drejt qendrës pa probleme me trafikun, Po ashtu unaza e sipërme, unaza e poshtme, për momentin neutral, bulevardet gjithashtu kaluan pa trafik. Besoj që sot është ditë tjetër, besoj prag fundjave, lëvizja faktikisht fillon mbas orës dhjetë, por urojmë që menaxhimi të jetë si dita e djeshme perfekt, absolut pa probleme me trafikun. E kuptova. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Miq të dashur, nuk ka edhe shumë trafik, njofton Eldi për momentin sepse policia e qarkullimit dhe rendit janë uh, në fakt ishin dje, se dje u desh të dilja edhe unë me makinë për uh, për një jetë vogël. Ne kishim në çdo te ura e Vasil Shantos e në çdo ashtu. Nga një polic që ndihmonte që të shtyp. Që të ecin gjërat. Po. Po nice, okay. Nuk e di tani se kjo do zgjasë ca kohë. Do zgjasë unë. S'para bie që në çdo në çdo kryqëzim përgjithmonë të ketë nga një polic? Po pra. Do heqim semaforët. Po na është se këtu në Tiranë një pikë shi të binte edhe bëhej trafik. Po tani është. E mirë mirë, se ti vetëm ankohesh. Kid Rock tani miq të dashur me All Summer Long në klubin e mëngjesit. Ju e zgjidhni muzikën sot, mund ta zgjidhni në 069 20 70 222 ose në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Kid Rock miq të dashur me All Summer Long. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin në klubin e mëngjesit. Anagrama që kemi hedhur uh, për momentin është ka shumë kok, un kam vizatuar edhe një alien i cili ka shumë kokë. Po më pëlqen shumë alieni. K A S U M E K O K. Ja vjen një roman Fringo të ri, sapo dalë në shtyp nga Julian Barnes dhe titullohet Enigma e fundit për atë që do vi i pari Me përgjigjen e saktë të anagramës për ditën e sotme 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja 069 20 7222 Mirë, um, kemi një lojë të re në klubin e mëngjesit miq të dashur që titullohet Titulli i kriptuar, Jerit i pëlqen Mm. Edhe dëgjuesve të tjerë u ka pëlqyer. Ë uh, loja është mund të jetë pak e vështirë, por megjithatë mendoj e bukur. Por s'ka ndihma. Nuk ka ndihma. Edhe kjo duhet të jetë se ndryshe pastaj humbet gjithë vlera e kriptimit. Mhm. Mm Do dëgjoni dramatizimin e shkurtër të titullit të një kënge të njohur. Mund të themi shumë të njohur. Mhm. Mm kjo është ndihma e vetme. Kënga është shumë e njohur edhe në Shqipëri sigurisht. Edhe nuk është këngë shqiptare. Por ju do të dëgjoni dramatizimin e titullit. Nëse përmes këtyre tingujve arrini që të dilni te titulli i kësaj kënge, dërgojeni menjëherë. E ka një dhuratë për ju. Do të jetë sot një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Ne jemi tani, jemi gati? Gati. Mm -hmm. Atëherë, kujdes. Ky është titulli i kriptuar. fleksibël që do të arrijë t'i lidhë gjërat bashkë e të dalë në një titull kënge shumë të njohur. Ka përfituar orën nga miqtë tanë tek Premium Watches e do jetë plotësisht e merituar. E dëgjojmë edhe një herë, edhe shkojmë tek muzika. Ok Kthehemi pas pak tani LP Këndon Lost on You Ora 7.43 minuta ju jeni me Club FM Kjo është për Fatjonin Astritin dhe Aurelën Bëjmë një pyetje them. Po, okay, le të bëjmë një pyetje miq të dashur. Sepse dje ka pasur një takim të rëndësishëm uh, për Shqipërinë. Komisioni për Zgjerimin i Bashkimit Evropian ka qenë mbledhur dje. Kryeministri Rama e përfaqësonte vendin atje, etj, etj, por komisioneri për Zgjerimin, zoti Johannes Hahn, mm. ishte i uritur. I hahej diçka. Oh. Po. E po se kam jemi hanaj. Kur do kapim tha që të ham? Kena hangar apo s'kena hangar? Çfarë kërkoi? Në menu Johannes Han. Dje. Ka qenë lajme Çfarë i hahej Çfarë i hahej 069 222 Dërgoni mesazhet tuaja Ore e di që më tha Na u tha syri për një nga këto ah, E do nga Shqipëria E do një nga Shqipëria Jo femra Kujdes. 069 20 70 222 069 20 70 222. Mos Mund të themi ndonjë alternativë? Mund të themi ndonjë alternativë? Çfarë? Për çfarë? Për këtë pra. Çfarë do të hante? Çfarë do të? Jo, nuk mund të themi. Jo, okay. A pse do? Ka alternativë ti? Jo, më s'është. Do të marr pjesë. Po mirë, hajde pra, hajde. Zhvishu dhe dhe futu në lojë. Jo, ashtu të hajë një gjë tjetër ai. Hajde pra, sa do të? Sa do të haje? Ça mendon ti se do të hajë uh, komisioneri Hahn? Mish gici Jo Jo E pastaj, mish gici mish gici mish gici Do ofendonte besimtarët myslimanë që do kërkonte nga Shqipëria mish gici Ok Unë kërkonte ndonjë kështu tradicionale Ndonjë tavë Elbasani Imam bajalldi Imam, ja, është, ia ka kërku Turqisë atë Për zgjerimin Naj, vajsh S'ka imam bajalldi. Ehm, um, mirë. Kaq për momentin, ju e zgjidhni muzikën sot në klubin e mëngjesit është uh, 0692070222 numri. Dëgjoni edhe një herë uh, tin, tingullin e, e titullit të kriptuar, miq të dashur, është titulli i një kënge shumë të njohur, ë uh, të cilën ne e kemi e kemi kthyer Altini më saktë është marrë. E ka kthyer në një në një klip audio. Mhm. Mm Dëgjojeni, zbërthejeni, dërgojeni në 0692070222. Okej, okay, dhe tani muzikë miq të dashur në klubin e mëngjesit. Të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 8 e 7 minuta. Mirë mëngjes të gjithëve, ju uroj një ditë sa më të bukur. Pse s'më, pse s'më merr seriozisht ti Jeri mua kur un flas kështu? Pse un flas dhe ti qesh? Po, më mirë, se sa të qaj, apo jo. Ë, uh, gjëja e fundit që po çmend internetin është, nuk janë uh, as uh, video nga Kim Kardashian, as foto nga e njëjta zonë. Por por tara tara tatam. Ë, është një është një është një kanal në YouTube. Mm. Jeri. Tam. I një vendit vogël, një qytetit vogël që quhet Jackson Hole në Wyoming. Tani Jackson Hole, e nga emri, Vrima Jackson. Mm. Duket që ka diçka pra. Është një lokalitet aty. Është një, jo, është një lokalitet i vogël, piktoresk, me pamje shumë të bukura, na thon. Mhm. Mm dhe para 6 javësh ata kanë vendosur bashkia atje. Është një vend shumë i vogël. Tam. Kanë vendosur um, që të hapin një kanal në YouTube. Dhe këtë kanal YouTube-i e kanë lidhur me disa kamera që kanë vendosur, nga këto kamera që filmojnë kryqëzimet. Mm -hmm. Njëri prej cilëve jeni duke e parë live në Club TV pikërisht tani. Mm -hmm. Njëri nga kryqëzimet. Dhe nuk dihet sepse, por po të shikosh numrin e shikuesve të këtij kryqëzimi, në çdo kohë janë mijëra vet që, që janë duke e vëzhguar dhe pyetja është pse? Është një kryqëzim shumë i thjeshtë, janë thjesht duket normal. Po, dy rrugë që që priten njëra me tjetrën. Ëh, mm -hmm. uh, ja një njeri që po kalon me biçikletë tani, atje në këto momente është ora 12:08 e natës mm -hmm. ose e mëngjesit. Tam. Por um, ndoshta dhe disa nga ekspertët po thon, uh, ideja është këtu. Dikush e kishte postuar në 4chan, është ky edhe pastaj në Reddit, janë këto forumet mm -hmm. ku mblidhen shumë njerëz. Tam. Dhe nga që s'kan ça të bëjnë, kanë thënë po sikur të futemi dhe të shikojmë këtë kryqëzimin që është i mërzitshëm. Janë thjesht po, makina që kalojnë. Po po po. Është një kamion i kuq për shembull që ndalon, e kalon herë pas herë atje, ndalon për për dritat e kuqe, tani janë bër flashing ato ato ndizen dhe fiken që të mos ndalojnë njerëzit kot se mm -hmm. është mhm. është ora 12:10 e natës dhe s'ka pse të rrin të mbajnë të mbajnë rradh por njerëzit janë bërë pjesë e një shakaje të madhe absurde edhe kjo ndodh vetvetiu pa pa rënë dakord e pa u mbledhur diku për ta biseduar mm -hmm. a është një kryqëzim i mërzitshëm po a nuk ka asgjë për të parë Me orë të tëra. Po. Atëherë le të futemi dhe le ta vëzhgojmë me orë të tëra. Kot. Kot. kot. Ndoshta ata nuk janë duke e parë, thjesht e lënë hapur. Mm -hmm. Atje. Po kot. Po ideja thjesht. Ideja, vetëm rri dhe shikoj një kryqëzim. Një figurë aty. Po, ti një figurë. Wow. Si ne jemi jemi një nga shikuesit. Tani si shikoj një grua po kalon rrugën aty. Siç u fiksuam dhe ne tani. Nga ana tjetër, nga ana tjetër e rrugës, një bjonde po kalon. Po ta shikosh. Po. A zumohet do të bëhet? Jo nuk zumohet, nuk zumohet. Thjesht thjesht ka shi. Po pëlqen bashkia e mban pastër shumë atje, me sa duket. Goxha pastër. Po, po shumë mirë. Mirë, faleminderit Jackson Hole, Brima Jackson Wyoming miq të dashur. Mund ta gjeni atë dhe të shikoni me orë të tëra kryqëzimet e semaforët. E njerëzit që kalojnë, marrin kthesën. Po, Interneti këto ka. Çudira. Tani kemi emra fituesish, miq të dashur, kemi emra fituesish për anagramën, për uh, për uh, pyetjen që ishte bërë nga aktualiteti, edhe për titullin kriptik madje më duket. Kokë mushka. Ka thënë e para Brikena 888 i mbaron numri, fiton një kopje nga libri Enigma e një fundi. Do të thotë sigurt the uh, fiton një kokë mushke. jo, jo. Aha. Kokë mushka miq të dashur. Kokë mushka. Ka shumë kokë. Ka kërkuar të hajë një peshk të madh. Kush ishte? Joni i pari dy bileta për në Cineplex fiton 847 i mbaron numri. 847 Johannes Hahn ka thënë që drejtësia ka zënë ca peshq të vegjël. Aha, por, por është koha për peshq të mëdhenj. Pra në një farë mënyre ka kërkuar të hajë peshq të mëdhenj. Johannes Hahn. Mm. Bravo. Mhm. Ndërkohë mm -hmm. që më kanë thënë makina e memories për Jo. Jo. Fast jo, jo. drive. Jo. Jo fast drive. See you again. No. Atëherë dëgjoni edhe një herë. Thriller. Jo. Dëgjoni edhe një herë. Altini ka kthyer në një klip të shkurtër audio titullin titullin e një kënge shumë të njohur. Këngë e huaj. Dëgjojeni dhe na ktheni si përgjigje në 069 20 70 222 titullin e kësaj kënge. Cili është? Okej. Okay. Kaq ishin të gjitha miq të dashur Për po shkaj dhe një histori interesante Me një çift të cilët kishin uh, marrë një dhuratë dasme mm. nga një teze dhe kanë vendosur të mos e hapin për një kohë të gjatë sepse dhurata kishte një kartolinë të vogël që thoshte: mm. "Hapeni mbas sherrit tuaj të parë." Ah, dhe ata kanë mbajtur pa hapur 9 vjet. Wow. Bravo. 9 vjet. Ëh, uh, jo se s'kemi pasur sherre, tregojnë, kemi pasur zënka mosmarrëveshje e gjëra të tilla. Mm. Por u kthye në një gjë, shkruan uh, gruaja në këtë në këtë çift, është një grua e cila quhet Kathy Gunn. Mhm. Mm dhe ka shkruar për një faqe në Facebook që quhet uh, Love What Matters. Mm -hmm. Është mhm. në anglisht. Tam. E thoshte ne refuzonim ta hapnim sepse e shikonim kutinë si simbolin e dështimit. Nëse ne do hapnim pakon me sherrin tonë të parë, do thoshte që ishim dorëzuar dhe dhe pranonim që madje thoshte kemi menduar edhe të ndahemi, por kutinë nuk kemi pranuar ta hapim sepse nuk donim. Mm -hmm. Por nuk donim në fund vendosën ta hapin. Më në fund kanë vendosur ta hapin jo sepse kishin bërë sherr, por thjesht nga nga kurioziteti, mm -hmm. po, mhm. dhe kanë gjetur në kuti. Çfarë? Ça kishte vënë tezja. Kishte vënë uh, dy zarfa me para. Ëh. Në mënyrë që të mos humnin vlerën, cash. Tam. Ëm uh, dhe këshilla. Dhe një shishe verë, edhe ë uh, ca gjëra tjera që këta, domethënë ideja që po. Çokolada nuk se 9 vjet çokolada. Po, pra. Merri hidhi, po, por uh, ideja është që uh, i thoshte burrit në një këshillë që shko blej lule. Mm. Kurse gruas i thoshte bëj gati një një vaskë, mbush një vaskë dhe dhe kishte verë dhe gota. Mm -hmm. Në... Sikur ta kishim lexuar 9 vite më parë. Dhe kishim pirë atë verën. Po, do e kishim pirë verën. Më mirë vaskë. Unë do të kisha blerë lule. Po edhe lekët do na duheshin. Po. Ka më. Po kështu ishte, domethënë ideja ishte që këta të kalonin kohë, kohë në çift. Domethënë ishte u kishte dhënë mundësinë Që këta të rrinin me njëri-tjetrin dhe të bënin, po themi, një fundjavë qejf apo apo çfarë. Bënin paqe. A do të do të të plaste sherri prapë rrezik. Çfarë do bëjmë këto para, po? Po të thashë m'i hape. Një herë të futën bashkë. ashtu. Kthehem pas pak këtu në mëngjesin me më shumë. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë një ditë fantastike. Ora është 8:15 minuta. Ju jeni me Club FM. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur The Doors Love Me Two Times. Ora tani 8:22 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, të gjithëve. Me Altinin, Oltën, Lorin dhe Gimin këtu në studio, Agim Baçi, kritik letrar, miku ynë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Siç vjen të premteve, mbas pushimeve të vona të verës, ë uh, Gimi është rikthyer. Shpresoj uh, shpresoj me me kështu me Po themi me me rrotullim të plotë tani. E nisem me dy vëllimshme. Me dy vëllim po. Ndërkohë që faqe. dua, ti uh, nuk e di nëse ti e mban sekret këtë, po por gatitesh edhe për botimin e një libri. Për cilin kam përshtypjen do të kemi kohë të flasim edhe këtu, apo jo. Ja. Mund na mund na zbulosh një gjë, do të zbulosh një gjë të vogël apo e lëmë fare. Është një libër që e kam nisur në në 10 vite më parë, në një letër me Dulqinjën e Tobozës. Mm -hmm. Unë kam fituar çmim europian. Dhe pak nga pak u bënë 18 letra me personazhe të ndryshme. Pra ti u ke shkruar 18 letra, 18 personazheve kanonikë po i quaj të letërsisë botërore. Kjo është ideja. Mendoj që janë personazhe përfaqësues që kanë marrë tashmë siç them unë Republika e personazheve që e, kanë pasaportën e vet që mm -hmm. jetojnë dhe pa autorin, sepse madje madje kanë hyrë në fjalor, domethënë mm -hmm. siç kemi ne etiketime për personazhe të ndryshme, Shvejk, Don Kishot, Uria Hip, Pra këtyre personazheve, mm. Shvejkut Don Kishotit Odisesë ti u ke shkruar këtu letra. Ema Bovari, Ana po, Karenina. Po për romanin që do të diskutojmë sot, ke ke një letër për Aljoshën apo? Po, ë, uh, ky qe shkaku i i rileximit të fundit, ëh. Uh -huh. Për për për për arsyen se doja të bindja veten se ë uh, Karamazovët i kisha lexuar 20 vite më parë. Ëh. Uh -huh. Madje me atë vëllimin e bardhë, rreth 400 e kusur faqe, vëllimi i dytë është pak më i gjatë. Pak më i madh. Shkon rreth 500, kështu që po t'i marrësh të dy bashkë, bën 900 faqe roman. Dhe i vjetri ose vëllim ose botimi i më përparshëm nuk ishte kurkund aq afër. Jo, ka qenë sa gjysmë, mm -hmm. sa mhm. gjysmë. Pra, pra shumë njerëz që kanë lexuar Karamazovët duhet ta duhet ta nisim këtë bisedën sot uh, nuk e kanë lexuar të plotë. Nuk dinë gjysmën e gjërave, domethënë dhe janë hequr shumë pjesë ku ndoshta autorit fillim fare mund t'i jenë dukur të tepërta për shkak se ka të bëjë me ligjërime që lidhen me raportin fetar, domethënë me përkthyesit e ke fjalën. E përkthyesi mm -hmm. ka mhm. menduar ndoshta se mund të jenë të tepërta për një shoqëri që vjen nga një ndalim mm -hmm. i mhm. i qartësisht i gjithë feve, domethënë dhe ka menduar që ndoshta s'do ta kuptojë lexuesi. Nuk e di. Okej, e kuptoj. Domethënë janë janë filozofi mbi mbi besimin teologjik. Nuk, nuk është se e, nuk është se kanë bërë një krahasim të qartë se çfarë mungon nga e para nga e dyta, por mm -hmm. domethënë që ka një Megjithëse gjithë fabula dhe tek e para jepet, por tek e dyta plotësohen shumë gjëra të cilat ndoshta nuk i vë re kur nuk e di që ekziston një vëllim më i madh, por kur e shikon tani këtë Vëllezërit Karamazov dhe kupton që 900 faqe dhe po të ishin dhe më shumë prap do vazhdoje të lexoje. Ëh. Mm Këtë do thosha që ata që kanë lexuar 400 faqe nuk është se do donin edhe 400 të tjera. Mm. Se shumë vetë kur e kanë mbyllur mm. librin thoshin sikur të vazhdonin edhe sa me këta, nuk do ishte keq. Po, po mund të themi domethënë që tek Tek Aljosha, Dostojevski ndoshta ka, ka bërë atë pikërisht atë që e ke parë domethënë që në fillim me duke i referuar uh, Jezusit kur thotë për farën që mm -hmm. ajo që vdes ajo mbin për të tjerët dhe ajo që nuk vdes ajo mbetet vetëm për veten dhe mund ta lexosh e ke në fillim. Po është mm -hmm. është përkushtimi që i ka bërë Dostojevski në fillim të librit i kushtohet Ana Grigorievna Dostojevskas dhe thotë Të vërtetën, të vërtetën e kulluar po ju them. Në qoftë se kokrra e grurit që bie në tokë nuk vdes, ajo do të mbetet vetmitare. Nëse ajo vdes, atëherë do të japë shumë kokrra. Dhe është ungjilli sipas Gjonit, ë uh, kapitulli 12, 24. Po ju lexova dy rreshta të të zbërthyera më pas në 900 faqe. Mm. Po, ku Aljosha është ajo kokrra e grurit që që vdes për vete dhe dhe mbin për tjerët. Nuk ka gjithë kokrrat e grurit të tjerë rreth e rrotull, domethënë nuk nuk kanë jetë, mm -hmm. vdesin në atë vetminë e vet. Por uh, unë mund të them që kur lexon Karamazovët kupton që është pas, është paraardhës i Dostojevskit ose i, i paraardhës i, i Freudit, domethënë Freudi këtu e ka marrë atë uh, këtu e ka ai e ka parashtruar gjithë ato teori që më vonë do ngrinte Freudi për raportin e tyre. Po të lexosh marrëdhënien midis Ti ke fjalën për marrëdhënien midis uh, bijve dhe të atit, uh, femrat midis të gjitha. Po gjithë ato, mm -hmm. domethënë po ajo beteja që është midis Fjodorit dhe Mitjes, mm -hmm. ëh, babait dhe birit, është ndoshta më e ashpër, por aty ka dhe një betejë tjetër, domethënë midis imoralit, moralit dhe amoralit, ëh? Duket si lojë fjalësh, mm -hmm. por mhm. por imorali është ai që e bën të keqen dhe e di, por më i më i rrezikshëm në këtë mes është Ivani që është amoral, amoral. i cili ka shprehjen që është e lejuar çdo gjë. Ëh? Mm -hmm. Dhe dhe në një botë ku lejohet çdo gjë, nuk dihen më kufijtë e moralit, mm -hmm. Domethënë dhe në qoftë se Mitja është imoral, në qoftë se Fjodori është imoral, uh, Ivani është amoral. amoral. Është rreziku i vërtetë i gjithë domethënë dhe uh, jo më kot gjithë ajo gjithë prapaskenë, gjithë ajo ngatërresë e madhe uh, që shkon deri në ke domethënë që përgatit Smerdjakovin për të bërë vrasjen mm -hmm. e të atit, vjen nga ai frymëzim për të për ta bërë atë njeriun që të mohojë gjithçka që, domethënë, koncepti i atëvrasjes mm -hmm. si si raport për të shkuar te drejt një përmes një inferioriteti që që përgatitet përmes ligjërimeve që bën Ivani janë të tmerrshme, do të thonë. Po, le të themi diçka tjetër, Gimi, që të gjitha këto po themi këto marrëdhënie të komplikuara, domethënë se si ato ndikojnë njëra-tjetrën, si personazhet ndikojnë njëri-tjetrin etj etj etj që hyn në një lloj filozofimi, në një lloj zbërthimi të natyrës njerëzore dhe thuhet gjithmonë për Dostojevskin që ka qenë Ndoshta i pari zbërthyes i saktë që kalon po themi dorëshkrimin të, të natyrës njerëzore. Ky person e njeh njeriun dhe prandaj di të shkruajë rreth njeriut kaq shumë. Por e gjitha kjo, për një lexues që e merr ndoshta për herë të parë, është, e, e, është pjesë e një romani të mrekullueshëm, e një, e një letërsie të madhe në kuptimin tërheqëse magnetizuese do të thënë ti e merr futesh edhe pastaj nuk del dot më nuk e heq dot nga dora sepse sepse ky kjo histori është është kaq rrëmbyese është kaq kaq e fortë kaq e bukur për për t'u ndjekur kaq emocionuese sa ti nuk e kupton se uh, po i merr këto leksione në vërtetë sepse ndërkohë je duke e shijuar ka një natyrshmëri totale do të thënë ka një natyrshmëri gjigante dhe dhe ke parasysh që ai veçon në Aljoshën nga një Ëh, siç thotë ai Rakitini tjetri që thotë që në në familjen Karamazov epshi është kryefjala e, mm -hmm. do të thënë gjithë ai dhe, dhe raporti i këndvështrimit tim ka qenë si ka mundësi Aljosha çfarë së brendshmi e veçoi këtë nga ai nga ajo natyrshmëria e epshit brenda familjes së tij, domethënë ku ku vendoste mbretëria e epshit për gjithë marrëdhëniet, domethënë. Pse ky ishte ndryshe? Ë, uh, pse ky ishte ndryshe? Çfarë veçoi këtë domethënë në raport? Çfarë mendon se veçoi Aljoshën? Çfarë e bën Aljoshën të veçantë? Ky është Në fund fare personazhi Ky personazhi kryesor jo, Aljosh. Thashë gjithë gjithçka domethënë për mua Dostojevski e ka mbjellë te Aljosha, se mund të ndalosh edhe tek tek idioti te Mishkini, mund të mhm. ndalosh te Raskolnikovi që është personazh i madh gjithashtu. I pa mbarim në në në në atë përditshmërinë e vet që jep ë leksione pafund që është objekt studimi në të gjitha fushat, ëh. Por Aljosha është diçka krejt tjetër, sepse tek Aljosha ai ka mbjellë raportin e domosdoshëm për të besuar. ka mbjellë gjithë raportin e tij moral në një për të ndërtuar botën përmes një këndvështrimi krejt tjetër. Ëh. Mm -hmm. ku në një botë ku ndalohet ajo që mendon Ivani që mund të bësh ç'të duash, se ka një kufi, ka një kufi për njeriun, do të thënë, po. dhe ai ndërton kufijtë përmes Aljoshës. Aljosha është kufiri shpirtëror i gjërave të cilën ai do ta sugjerojë në botë. Hm? Me atë mirësinë e vet, me atë natyrshmërinë e vet, me atë raportin që i afrohet dhe që nuk ka pikë urrejtje, do të thënë, që mundohet të mirëkuptojë dhe pothuajse është një lloj të duket herë pas here si një lloj ëngjëlli që mm -hmm. s'ka tavolinë që nuk e pranon, s'ka shtëpi që nuk e pranon, s'ka njerëz që nuk dëshirojnë të flasin me me Aljoshën. Por domethënë dhe ai ka dyzimet e veta, është është krejt njerëzor, ka ato po, pra. frikërat e veta, ka të gjitha raportet. Është i papërkryer, si personazh po. Pikërisht aty është përkryerja e tij, domethënë. Tek ai, sepse gjatë gjithë kohës është në dyshim për të përsosur vetveten. Mm -hmm. Ai nuk ka menduar kurrë se ka arrit. Nuk janë, dyshimet këto, nuk i ka as Ivani, nuk i ka as Mitja, nuk i ka as Rakitini madje që mm -hmm. vjen me të bashkë në në në kishë. Herën e fundit mm -hmm. që kam lexuar librin kanë kaluar vite, vite, vite. Ëh, uh, dhe ai që kam lexuar unë është ajo e paplota që kemi pasur atëherë, por një gjë që më bënte përshtypje dhe më pëlqente shumë ishte që që uh, Dostojevski kishte këtë aftësinë që të niste një histori të re, për shembull, mund të jenë dy personazhe duke duke folur, ku njëri thotë do të tregoj diçka. Dhe pastaj nëpër 40, 50 faqe, 60 faqe, ne nisemi në një në një ajo mund të kishte qenë një novelë më vete komplet, domethënë se është një histori e ndarë nga mm. kjo histori vetëm e treguar në të, edhe ka ka mbledhur kaq shumë gjëra, domethënë e mbaj mend kjo është një nga përshtypjet që herë pas here shkoja nëpër këto historitë anësore që që ai tregon, të cilat janë gjithashtu, po themi ë uh, fabula që janë duke ndërtuar, janë tullat që ai po vendos në në në murin e kësaj që ai do të shprehë në fund fare përmes përmes gjithë veprës. Është është domethënë nga stilet më të jashtëzakonshme ose Dostojevski është shkrimtari i parë që më ka bërë të besoj që nuk do ta mbaroj kurrë veprën e tij domethënë. Në, përgjithësisht mua më pëlqen që të shkoj përpara dhe ta mbaroj veprën, te Dostojevski s'kam guxuar kurrë. Mm -hmm. Është nga ato që e zotëron gjithë gjithë rrëfimin e tij. Dhe uh, kjo që sapo thatë është gjëja e parë që më ka më ka më ka bërë përshtypje për shkak se ti mendon për shembull se ai thotë Blendi Sala ai është kështu kështu kështu. Kur mendon se po e njeh Blendin ai thotë i dashur lexues ta ndërpresim këtu sepse do të tregojmë një episod episod tjetër që është i rëndësishëm domethënë dhe ë në në gjithë këtë rrëfim është si jeta e njeriut, domethënë që po të marrim Blendi është edhe në mëngjes edhe në darkë. Mm. Por gjatë ditës ti ke bërë disa gjëra të ndryshme. ë uh, mund të të gjykojnë krejt ndryshe disa njerëz që të kanë takuar një mëngjes, një drekë, një pasdite, një darkë për shkak të rrethanave të ndryshme që kemi. Mm. Po ti je po një. Mm -hmm. Dhe ky ka dhënë gjithë këtë lloj natyrshmërie të jashtëzakonshme. të njeriut në në në shumë rrafshe për të kuptuar që njeriu i ka të gjitha këto. Ne nuk mund të kemi vetëm një prerje, nuk mund të kemi vetëm një. Njeriu nuk është një gjë, nuk janë gjëra, nuk janë bardh e zi. Siç më shpre, domethënë ka, ishte një shprehje që thotë që mos e gjyko detin prej dallgës, mos e gjyko vetëm prej një dite, mos e gjyko vetëm prej një veprimi, mos mos nxito të nxjerrësh përfundime për shkak se ë pate një kontakt dhe në do të do të nxjerrësh përfundimin se cili është filani. Domthon duket e gjitha kjo brenda të gjithë natyrës njerëzore vjen rap, si një raport i rëndësishëm i një rritje totale. Ai e rrit Aljoshën dhe ne nuk e vëmë re gjatë gjithë kohës që ai e rrit dhe e, duket sikur e rrit bashkë me lexuesin. Mhm. Mm nuk ta jep ty direkt për të kuptuar një njeri që i di të gjitha ose ka veprime ose ka vendosur. Jo. Domethënë vetëm kur e kupton në fund të librit që Aljosha është, domethënë ka qenë duke bashkudhëtuar me ty. Po. I vetmi që ka qenë duke bashkudhëtuar me ty. Të tjerët i shikojmë si në film. Mm -hmm. Ai që rritet bashkë me ne në lexim, domethënë është Aljosha. Ë, uh, gjatë gjithë kohës, domethënë ai duket sikur i shikon në të njëjtën kohë me ne. që nuk i ka ditur kurrë, mm -hmm. siç nuk i kemi ditur ne ngjarjet e librit. Domthon në këtë këndvështrim ai është, Dostojevski është i papërsëritshëm. Sepse ne zbulojmë, zbulojmë përmes Aljoshës gjërat që ndodhin edhe bashkë me të. Nuk e vëmë re, mm -hmm. fakt, në fakt, domethën, ai përmes Aljoshës na fut në lexim. Mm -hmm. Domthon, të gjithë tjerat, skena tjetër, regjia tjetër, se kush është Mitja, se kush është Fiodori, se kush është Grushenka, se kush është Katja, domthon Ivani, gjithë këto i ka përgatitur ai, ëh. Ai që na i rrëfen, që na merr për dorë, është Aljosha, ëh. Por duke u rritur ai rritemi edhe ne dhe nuk na ka dhënë një përfundim. Nuk na lë ne përballë skenës për të gjykuar vetëm ne. Mm. Dhe domethënë në këtë këndvështrim unë mendoj që Karamazov është një libër që kushdo do të kishte, domethënë po po ta lexonte do të ndihej kaq mirë, ëh. Është nga ato libra që të mbetet në mendje gjatë. Unë thashë që kisha kisha 20 vjet që e kisha lexuar. Tani e lexova dhe u ndjeva kaq mirë në raport Ë gjithmonë e, e pëlqej rileximin, sidomos atyre librave që më kanë mbetur në mendje për një kohë të mhm. gjatë. Mm -hmm. Dhe kur ato më japin të njëjtën kënaqësi, domethënë, ndjej edhe fuqinë e madhe që ka letërsia përse e them shpesh që po mos ishte kështu, do lexonin vetëm librat e vitit të fundit, qoftë se letërsia Letërsia ka një kohë tjetër. Po, është vërtet. Letërsia ka një kohë tjetër, domethënë. Prandaj ka klasikë sot. Nuk i djegim librat në fund vitit se letërsia e ka ka kohën e vet të përhershme që. Ka Iliad, ka Odise. Faleminderit shumë. Gimi, kjo është një ftesë miq të dashur për ju që na dëgjoni që të merrni e ndoshta të rilexoni Vëllezërit Karamazov apo tjetër gjë nga Dostoevski. Uh, por Vëllezërit Karamazov tanimë i botuar i plot në dy vëllime, njësh dhe dysh. Ato ato telenovela që ka qenë dikur, ai mm. që në habisën e Beautiful ku i ati i biri dashuroheshin vetëm me një vajzë ku di unë çka. Edhe kishte konflikte po. E ke gjithë këtu. Ka thënë Karamazov shumë kohë më parë, domethënë ka paralajmëruar shumë gjëra, domethënë do të thotë po thuaj se është një një burim i i pashtershëm i, i gjërave të cilat vazhdojnë të ndodhin pambarimisht dhe kjo e bën këtë mm. shkrimtar të jashtëzakonshëm, domethënë Epsh, lakmi, moral, frikë, konflikt, vjedhje, krim, gjitha bashkë në edhe dashuri tek uh, vëllezërit Karamazov. Por dhe zgjidhje. Edhe zgjidhje në fund, edhe një rritje e madhe për për Aljoshën. Mësime për njerëzimin nga Dostoevski, miq të dashur, faleminderit uh, Gim Baçit që ishte këtu me ne. Kritiku jonë letrar, U2 këndojnë Desire tani, Gimin do ta takojmë sërish javën që vjen. Gimi suksese. Javë të mbarë, faleminderit. Do të kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Desire nga U2 miq të dashur 8:38 minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 unë jam Blendi dhe bashkë me Jerin Mirëmëngjes Altinin Oltën edhe Lorin në klubin e mëngjesit Ndërkohë Olta do na ndihmojë tani me emra fituesish Ah Jepi Olta Hajde Olta Kanë tentuar ta gjej Oh. A pra jepi. Kanë te, kanë tentuar ta gjejnë, por uh, më thonë përsëri Thriller nga Michael Jackson. Jo, jo, s'ka lidhje. Thamë që s'ka jo, lidhje. See you again, më thotë uh, Indriti. See you again, mos është kërkesë muzikore. Jo, jo. Little more. No, kjo është kërkesë. Mirë, kemi edhe Eldin që të na informojë mbi situatën në trafik në këto momente. Olta, nëse ka uh, fitues të tjerë do ta japim fjalën jo, pak më vonë. Më fal për momentin. Le të vijë Eldi me rolli. Përshëndetje, përshëndetje. Mirëmëngjes Eldi. Përshëndetje Eldi. Përshëndetje Blendi. Na trego pak si është uh, situata në trafik në këtë po, moment. Kjo lidhje e dytë situata me trafik, menaxhohet perfekt deri në këtë moment, por nuk e përjashtojmë vështirësinë në lëvizje. Kemi duke filluar nga Sheshi Wilson, unë nuk kam lëvizur që nga lidhja e parë dhe deri në këtë moment. Është krijuar trafik lëvizja nga diga e liqenit drejt drejt sheshit Wilson, pra rruga Dëshmorët e katër shkurtit ka trafik, situatë, po që është polici këtu mm -hmm. tek rrethrrotullimi që e menaxhon, perfekt. Kemi trafik në dy akset kryesore, por çudia është në të dalë kemi situata me trafik, që do të thotë rruga e Durrësit nga semafori i rrugës Lord Byron me drejtim autostradën, pra në krahun e djathtë, drejt Durrësit ka trafik drejt autostradës, krahu tjetër është i lirë, e gjithë pjesa pra drejt Sheshit Shqiponja, vështirësia është vetëm lëvizja tek rrethrrotullimi Zogu i Zi ka me trafik pjesa që i bashkohet drejt qendrës së Tiranës. Ndërkohë që rruga e Kavajës me trafik kryqëzimi tek Pallati me Shigjeta, kryqëzimi te kryqëzimi te kryqëzimi Njëzet e Një Dhjetori dhe pjesa drejt qendrës, zakonisht këto Blendi ecin paralel, Dje është bërë dhe një ndryshim faktikisht në qendër të Tiranës, mm -hmm. është bërë një pjesë kundravajtje. Sa duhet ta kesh mesataren që të kalosh në qendër të Tiranës? Jo, është bërë është bërë dje faktikisht qëlloa në atë moment që u vendos tabela kundravajtje, mm -hmm. pra nga sheshi, nga sheshi Wilson Nga pjesa nga sheshi le të themi, për të udhëtuar drejt Operës ose drejt Pallatit të Kulturës, nuk mund të vazhdojmë drejt, por do devijojmë djathtas në rrugën e Barrikadave, pastaj majtas pjesa tek rruga Mujo Çinaku që del tek pesëmbëdhjetëkatëshi në qendër të Tiranës. Si si Magellani. Po. E thamë edhe dje këtë. Okej, okay, faleminderit Eldi. Faleminderit. Kaq kishe për sa e dëgjoj? Po, ky trafiku e influencon çmimin e rrugës për Rinas? ë uh, që ju ofron shërbim taksi kudo që jeni tani. ë uh, Le të dëgjojmë edhe një herë, edhe një herë e shpresoj të fundit herë këtë tingull. Miq të dashur është kriptimi i një titulli kënge të njohur. Altini titullin e një kënge të njohur e ka dramatizuar kështu. Kthehemi pas pak. Këngën e qesim nga Sia tani dëgjojmë Elastic Heart. Pra dëgjohen uh, motor, makina që ngasin. Kemi uh, janë shumë prej tyre, do thot një highway, një një autostradë mm -hmm. dhe pastaj dum dum mm -hmm. dhe djalli që qesh. Djalli po. Po është uh, si po Highway to Hell nga ACDC. Ha ha ha ha! A mbaruat? Po. Ju e zgjidhni muzikën sot në klubin e mëngjesit 0692070222 miq të dashur do t'i shoh mesazhet Olta nëse dërgoni në atë numër 0692070222 për kërkesat tuaja muzikore në klubin e mëngjesit sot si ditë e premte. Do të luajmë edhe kemi gati, po nëse mund të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti, le ta bëjmë tani, që të japim një tjetër kopje të romanit Enigma e një fundi, kemi edhe tre të mbetura, kështu që në në orën në vazhdim do të japim tre kopje të këtij romani, miq të dashur, një 100 pikëshe. Atë. Ë, uh, ja se ç'ka bërë Rama në 1000 ditë. Ka qenë uh, një libër i ri. Fjalim mund të ishte libër i ri, po ka qenë një, uh, njëri nga fjalimet që është mbajtur dje në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë mm -hmm. nga ky deputet. Okej. Okay. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Ja vendi ku fshihej droga E ke parasysh janë këto titujt Titujt e... Ja ku i bën pushimet Rihanna. Mm. Titujt e gazetave tona gjithmonë fillojnë me ja. Ja kështu, ja ashtu, po nuk ta thonë. Ti do të futesh, ja, do të bësh klikimin, e ke parasysh që ta Pastaj del një gjë tjetër. Po. Po, se do hajë dhe ai çik bukë me djathë. Ai mi, më fal gazetari, do hajë dhe ai çik bukë. Ja, ja se ç'i tha ai asaj. E ke parasysh? Shumë. Lojra kuriozitetesh. Mirë, ëm um, Edhe një emrin atij djalit që e gjeti këtë se më pëlqeu shumë. Olzbani. Olzbani. Olzbani. Bravo Olzban. Mirëmëngjesi gjithë miq të dashur, ju përshëndesim Kungs and, uh, Cooking on Three Burners, është uh, This Girl, quhet kënga, kjo vajzë, kjo vajzë, kjo vajzë që mungon në studio tani, quhet Olta, po ja ku është, hajde mi hajde se ke bërë klubin e mëngjesit kështu si hyrje dalje, si ma bëri dje, dje, oh, dje, deshi dola përpara. Kur ma? Dje kur do të bënte motin. Mm. Edhe edhe desh u kthye të merrte telefonin se e kishte në dhomë tjetër. Dje kur hyra në në ah, radio. Çfarë trego? Isha duke, isha duke po, aty. Dje kur hyra në radio. Po. po. Kur hyra dje në radio. Aha. Kaloi, kaloi me shpejtësi atje. Ora ishte 7 pa 3 minuta diçka aty, 7 pa 1, po. ndoshta. Mm. Ose 7 1, nuk e di. Mund të ishte 7 2. Por por gjithsesi minuta s'ka rëndësi. Mm. Po gjithsesi diku midis orës 7 pa 5 e 7 e 5. Kaloi, kaloi aty. Edhe nuk kisha kohë, isha isha drejt për në studio. Ah, dhe ishte skëterrë fare. Me me cepin e syrit djathtas kështu, mu duk sikur pash. Po ti ku ishe ulur, te cili kompjuter ishe ulur. Tek po çuna. As nuk isha ulur fare. Isha në këmbë aty. Po s'kam parë. Pagu për plasë. S'kam parë. Jo, jo, nuk e di, mu duk sikur pash dikë, por nuk nuk e zgjava. Edhe kjo pastaj që më mbajti mua mend, një ditë më vonë, sot domethënë tani, e ma kujton, më si s'më fole ti mua kur kalove aty. Oh, iku ajo. Në moment. Nuk ikën njeri. Jo, jo, ikën. Ja, ikën. Olta, dhe ti, mos bëj sikur se s'i ke ëndrra të këqija pastaj. Olta, edhe unë njeri jam Si gjithë të tjerët, ndonjëherë bëj sikur nuk të shikoj Ok, të kam falur Të gjithë bëjmë sikur nuk të shikojmë ndonjëherë Po gjithsesi mm. Duhet ta kuptosh mirë Kima, si shumë kam, unë kam këtë stil Në qoftë se unë bëj sikur, unë nuk do të ashtu Unë tak direkt jam në telefon, alo Ky është stili po. tjetër. Mund të sellim sot nga ora 2. Po, po aty do jem, ja për për në shtëpi po nxitoj. Erdha, erdha. 2 minuta jam atje. Edhe mos ish syti i ulur poshtë, jo, më e bukur është kur vjen ai moment që ti bën sikur flet në mm. telefon dhe të bie vërtet telefoni. Kur bie zilja. Po. Tiriridin, tiriridin. Prandaj lihet silent tjerë. E po tani nuk i bën të gjitha përnjëherë, ato duhet të ishe përgatitur për këto. Po. Atëherë kush ka thënë uh, ja çfarë bëri Rama në 1000 ditë? Ben Blushi. Bravo. 225 i mbaron numri i Atlevës dhe fiton një kopje nga libri Enigma e një fundi. Enigma e një fundi miq të dashur është uh, romani që po japim sot Në klubin e mëngjesit kemi ende edhe dy kopje, kështu që mund të qëndroni me ne për uh, këtë orë të fundit të transmetimit nga ora 9 deri në orën 10. Do të japim edhe dy kopje të tjera të këtij romani. Kemi plot bileta për tre filma fantastik që janë sonte në Cineplex. Sully me Tom Hanks është uh, The Mechanic, mm. Resurrection me Jason Statham dhe pastaj kemi edhe Sausage Party me Seth Rogen. ë uh, Ose siç i thon uh, në disa media Seth Rogen. Aha. Është është nuk nuk dua ta përmend me emër, po është një mm. një një në veçanti në një televizion shumë të njohur, ja nuk e them. Femër apo mashkull është një speaker ë po, në një jo jo nuk është mund të nuk nuk bën, ndaj. Një speaker femër ose mashkull mhm. në një televizion shumë të njohur që ka një problem shumë të madh me me mbiemrat e emrat e, e njerëzve. E mm. mirë tani, i themi si në shqip. Jo, i thotë ja ja fut gjithmonë kot. nuk i thotë si në shqip. I thotë siç mendon se duhet thënë, por uh, që nuk shkon të këshillohet se si e, për të gjithë emrat e artistëve, uh, nuk është gjithmonë e lehtë. Jo. jo për shembull, ma thoni pak emrin e artistit që luante rolin kryesor në filmin 12 Years a Slave. 12 vjet sklav. Ku mbahet mend, është goxha i gjatë njëri si emër. që janë gazetarë po themi të radios apo televizionit, cilët mm. duhet t'i mm. thonë këto emra me gojë, nuk mund vetëm t'i shkruajnë, kollaj t'i shkruash, vetëm e merr me copy dhe e bën paste. Po ka ka uh, faqe ndihma në internet që ti ta marrësh dhe ta dëgjosh. Dhe ta dëgjosh mm. se si thuhet emri i Kanye Westit për shembull. Ëh, uh, po i Mikael Jacksonit për, për shembull. Për për Mirë, mirë Michael, mi Michael. Ne, jo, Michael Jackson. Kam dëgjuar edhe këtë version. Mikael, Mikael Jackson, po. E, nuk e di. Ndoshta në Fier. Ndoshta edhe kështu. Jo, jo në Tiranë, në Tiranë, jo në Fier. Në një radio madje. A vërtet? Pam. Po. Një dikush në radio tha Mikael Jackson. Pam. Ai duhet përjashtuar menjëherë. Ajo radio duhet hequr licenca. Po. Duhet mbyllur. Oh, au. Mitska Heliatson. Come on. Mm. Ai ai ai. Ehm Dua Lipa më ngjan kollaj për të thënë. Mirë, do ta luajmë atë. Tani kemi zërin e përgjumur për uh, ditën e sotme në klubin e mëngjesit.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 Në këto valë, në këtë ekran, sot është e premte muzikën e zgjidhni ju. Ende keni kohë mm -hmm. Që të zgjidhni këngët që doni të dëgjoni sot në mëngjes Dhe ende keni kohë për të fituar kopje nga romani Enigma e një fundi nga Julian Barnes i sapobotuar nga Pegi, këto janë dhuratë për ju nga shtëpia botuese Pegi Ndërkohë që të mhm. radhës e merr Berta pasi ka thënë Ylli Manjani Shumë e vjetër në politikë, që kundërshtarin ti e shet si një kriminel, që duhet të hyjë në burg me patjetër se nuk ka rrugë tjetër. Po në fakt, jo? eh, kundërshtari duhet të hyjë në burg me patjetër se s'ka rrugë tjetër sepse ti je i ndershëm. Shumë eh, nga politikanët shqiptarë janë eh, janë për burg edhe kjo është fare çudi zoti Manjani mos bëni sikur s'e dini. Ëm ehm, um, Okej, bravo Berta 443 mbaron numri fiton një kopje nga libri Enigma. Madje madje, po po e lëmë kaq. Pse qesh Jeri? Hidhe. Sha Radio! Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Mos është shumë e vështirë? E vështirë është, po gocat... Se mos bëni sikur jeni kaq shumë mirë. Gocat ia dalin. Okej, okay, ajde. e gjeni apo e gjejmë? Më duket se do e gjejmë, Olta. do ta dërgoni menjëherë në numrin e telefonit 0692070222. Është çfarë? Ma dha jo me jo. Nuk është jo. Nuk është jo. Jo, jo, Olta. Ehm, nuk është se e ham, Olta, po ndoshta edhe mund ta hanim nga e keqja. Kur s'ke ç'të hash. Kur s'ke ç'të hash do të hash edhe këtë. Kur nuk ha pulën, ha. Ha sorrën. E sigurt që nuk e hanë asnjë nga popujt. Jo, mund të ketë popuj që e ha. Ndoshta mund të ha, edhe unë do ta haja. Po themi, ë, uh, kinezët nuk e kanë. Po. Kinezët mund të hanë çdo gjë, kështu që teknikisht mund të hanë edhe këtë. O Jeri. Sapo kemi humbur shumë dëgjues nga Kina. E, ke një ambasadë të Republikës Popullore të Kinës këtu në rrugën e Kavajës. A ka në vendin tonë? Me një moj një. Ku ta kemi parë ne fundi? Mos bëj kështu pyetje po bëj. E kemi parë në një sekundi këtë? Mm. Televizor. Vetëm në televizor. Në internet. Ngado. Në foto, revista. Unë s'e kam parë ndonjëherë me sy, me sy. Mund të mund ta kem parë njëherë, po s'e mbaj mend tani. Kam qenë në një kopsht zoologjik, shumë të madh njëherë. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Nëntë përbërës për gjumë të mirë dhe të shëndetshëm Triptofan është një nga 8 acidet amine më thelbësore për shëndetin. Ai mundëson prodhimin më të madh të serotoninës dhe melatoninës, hormone këto që rregullojnë sistemin nervor. Konsumoni më shumë vezë, tërshërë, arra dhe produkte qumështi. Duhet të dini edhe se duke qenë se triptofan është delikat, nuk duhet t'i gatuani shumë ushqime që e përmbajnë atë, sepse do e shkatërroni. Vitamina B6 rrit prodhimin e melatoninës. Për ta marrë këtë përbërës duhet të konsumoni më tepër peshk, stika dhe hudhra të pagatuara. Melatonina, ndryshe quhet dhe hormoni i gjumit dhe gjendet me shumicë tek qershitë, Konsumojini ato siç janë ose lëng. Apigenina, Ky përbërës gjendet te kamomili dhe jo vetëm na qetëson, por na vë menjëherë në gjumë. Kalcium, E gjeni tek qumështi, por edhe tek uji, konsumojini sa më shumë ato. Serotonina, Ashtu si melatonina dhe serotonina është një lloj hormoni magjik. Përveç se lufton stresin dhe ankthin, ai luan rol edhe kundër depresionit dhe na vë në gjumë. Konsumoni më shumë grurë, fara lini, çokollatë të zezë e të tjerë. Magnezi, qetëson muskujt, por favorizon edhe qarkullimin e gjakut duke ndihmuar kështu për gjumë më të shpejtë. Konsumoni banane, tërshërë dhe arra. Kalium, është një përbërës i rëndësishëm për gjumë të qetë. Konsumoni më tepër patate të ëmbla, patatet normale dhe avokado. Proteinat, Me to duhet bërë shumë kujdes, sepse një konsumim i tepruar mund të sjellë probleme të tjera sidomos me tretjen. Gjithsesi, më shumë proteina kanë mishi i bardhë, karkalecat, mëlçia dhe soja. This is Club FM 100.4. Faleminderit. Ëh, ishte Lady Gaga shumë e dashur Born This Way, kërkesë muzikore për uh, ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:35 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve. Jeri është gati bashkë me Oltën për të bërë kthimin e Sharadës. Mhm. Mm Çupani, gocani. Po. Gati një? Gati. Fjala juaj ishte hipopotami. 526 i mbaron numri Davisit dhe fiton një dhuratë nga elektronika. Për të qenë krejt i ndershëm me ju e gocan? Në fillim fare kisha shkruar hipoteka. Mhm. Mm ah, por se tash dhe ngatërrojmë shumë tash me hipotekën janë 100 uh, eh, institucione që u duhet vënë bomba këtu. Se të kush e di, kush e di kur i marrim me rradhë, s'arrijmë kurrë te hipoteka, kështu që e lash. Po ka ata që e disa që e bëjnë, disa jo. që nuk e bëjnë. Si për shembull fiskultura, ca e bëjnë ca s'e bëjnë. Jo. jo, jo, nuk është një veprim fizik. Ja thash, në kuptimin që ca e bëjnë ca s'e bëjnë, jo, në po, kuptimin. Faktikisht është një veprim shpirtëror. Në një farë mënyre, si, si? Uh, mund t'ja bësh vetes apo dikujt tjetër. Është një lloj po. gëzimi, siç është për shembull të gëzosh apo jo. Jo. Ta gëzosh dikë, ta hidhërosh dikë, ta mashtrosh po, dikë. Po, uh, edhe gëzon dhe hidhëron. Fillon me g, po ta këtë, me këtë, po. Fillon me g. Gënjeshtra për shembull. Me këtë veprim e gëzon po. dhe hidhëron dikë njëherë. Hidhëron në një farë mënyre, domethënë, nëse ti nuk e bën siç duhet këtë po. gjë, atëherë hidhërohet ai personi tjetër. Ë, ka të bëjë me mjekësinë? Jo. Jo. Ka të bëjë me shtetin? Jo. Shteti zakonisht nuk i bën. S'i bën të tilla? Po. Me thënë të drejtën, mirë e ka Jeri është një lloj veprimi i zhurmshëm Jeri? Na zhgënjen madje Jo Tani kurse gënjeshtra, mashtrimi, është mm, në këto ujëra Këtu jemi, jemi këtu mm -hmm. Kjo ka të bëjë me mashtrimin me gënjeshtrën. Dhe jo vetëm sepse mund të ketë edhe anë pozitive të saj. Ë, uh, ka të bëjë me psikologjinë? me hipnozën ndoshta? Jo, jo, jo, jo, je shumë larg. Wow. Te mashtrimi te gënjeshtra mm -hmm. Por që mund të ketë edhe një anë shumë të mirë të saj Po, sepse di, Sepse atë që ai nuk e di nuk mund ta lëndojë Se po përdojë Mirë ai mos e marrë vesh kurrë Jo, jo, jo, kur dikush e bën, se nuk dua ta them në formë tjetër, po. kur dikush e bën, është okay. Por shpesh herë ata që nuk e bëjnë atëherë nuk është gjë pozitive. Më mirë mos ta bësh fare se sa ta bësh ta bësh për... Ta thuash dhe mos ta bësh. Po. Ja, po, po. I ka bërë shumë të mbajtur. Tena nina mm. na. Janë kollajta për të bërë, por të vështira për të mbajtur. Po. Mm, po. E vërtet. Kujdes miq të dashur, kollajta për të bërë, por të vështira për të mbajtur. Se mos kur ke ke ngrënë shumë. Mund të po. të shpëtojë pra. Mm. Po mund të të shpëtojë, po mirë është mos të të shpëtojë. Okej. U jet përndoj, ë, uh, shpresoj për uh, fituesin e fundit të librit. Për ditën e sotme kjo fjala juaj. Po shumë interesante. Gjithsesi. Udha e mbarë, thashë unë. Udha e mbarë të qoftë. Oo, këndon Olta më pas. Jo, ishte një histori e vogël me një irlandez që quhej ë uh, s'po ia gjej emrin tash, po Peti, Peti McFarland. Mm -hmm. Peti McFarland, po. Peti McFarland uh, ishte një burrë i cili një si mistrec. Mhm. Mm Megjithatë një natë hyn në pub, është në jemi në Belfast. Edhe duket sikur e ka shtyp treni, në fakt. Është i nxirë nga turinjtë, njëri nga krahët e ka kështu me këto mbajtëset e krahëve si si të thyer. Allçi. Po, gjithashtu thyer ka hundën, ka prerje në fytyrë dhe ecën duke çaluar kështu. Edhe i thotë çfarë të ndodhi thotë Shoni, mm. që është te bari atje. E thotë ky uh, Jamie O'Connor tha dhe unë patëm një sherr tha. Edhe ja se si përfundova. Tha Jamie O'Connor, tha Jamie O'Connor është i vogël. Si të ka rrahur ty Jamie O'Connor i tha ai, me siguri ka pas ndonjë gjë në dorë i tha që. Po ti tha, Nuk të zunë duart ndonjë gjë? Unë tha, kisha zënë tha, zonjën O'Connor. po ç'e do, tha. Për kësi rastesh, nuk është se të hyn shumë në punë. I kishte duart. I tha, ku, po ti tha, ku i kishe futur duart? Unë i kisha futur duart, zonjës O'Connor, dhe. po. Jamie O'Connor mund të ketë pasur edhe atë tërbimin e e burrit që gjen Ta ke vërsë. Dikë, ta- Pjatën, pjatën e ftohtë në shtëpi për shkak. Edhe. Sigurisht, dikush do do hajë dru. S'mund të jetë pjata e ftohtë kështu kot. Okej. Mirë, uh, muzikë tani në klubin e mëngjesit sot është e premte miq të dashur uh, The Weeknd Can't Feel My Face në Club FM në 104. Ora është 9:21 minuta pothuajse. Dëm dëm, mirëmëngjesi Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Ora tani 9:52 minuta, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë kudo që të jeni, jeni mirë kur jeni me Radio Club FM në 100.4. I tha gruaja burrit, i tha, Mm. I dashur burrë, si të pëlqejnë gratë, tha, të bukura apo të zgjuara? I tha ky, as ashtu as kështu zemra tha, ti vetëm vetëm ti më pëlqen mua. Bravo burri. Po. Vetëm ti. Paska qenë realment shumë i ky. Po po. As e bukur as e zgjuar. S'kishte asnjë. Ty dua. Tëtën, tëtën Ndërkohë kam fituesen e fundit është Gerta dhe ka thënë për sharadën tonë premtimi. 557 i mbaron numri fiton kopjen e fundit të librit Enigma e një fundi. Mm, bravo. Mm. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Edhe siç duhet edhe tani. Enigma e një fundi nga Julian Barnes është çer... kush ishte goca? Gerta. Gerta të lumtë, uh, lexim të mbarë. Kanë uh, Ne kemi një, ti ke? Po, patjetër. Sigurisht, edhe unë kam, madje. Zot këtë një vrimë. Të gjithë telefonat e kanë, deri tani. Deri tani, jo të gjithë, në fakt janë ca telefona kinezë që e kanë bërë këtë hap, e të parin këtë hap të largimit të xhekut. Mm -hmm. Tani, um, kritikët janë duke, sepse zoti prezantues aty në... Këtë e ke parasysh këtë që bën Apple-i, Phil uh, Schiller, quhet ky, mm -hmm. tha që e gjitha thanë duhet përshkrohet me një fjalë, kurajo. Kurajo për të bërë diçka jo popullore, por që do të na shërbejë të gjithëve. Mm. Kurajo tha për të zhdukur vrimën. Për të zhdukur vrimën e kufjeve nga iPhone-i. Tani kurajo e kujtojnë kritikët është kur kur të dalësh para tanqeve në Tiananmen Square për shembull. Kurajo është kur kur të ikën ajo. Kur të ikën ajo? Po. Ajo jo, do të them, jo, jo. Kur nuk është kurajo, që të bësh diçka. Fjala e duhur ndoshta është eh, lakmi edhe. Po. Po, e di çfarë është nxitim, nxitim është. Ndoshta, ndoshta nxitim dhe dhe më e preferuara e kritikëve është eh, fjala po e them anglisht stupidity, mm -hmm. e kanë mhm. quajtur ata stupidity. Ëm, ehm, um, nuk e di tani, po Kufjet Apple janë fantastike. Kufjet uh, ose Apple Buds, siç quhen, janë më të mirët. Olta për shembull i përdor për punë. Po, Jeri i përdor për punë. Dhe ne kemi provuar marka dhe modele të tjera. Dhe si këto? Disa herë më të shtrenjta. Edhe asnjëra prej tyre nuk u vjen afër. Mhm. As për cilësinë audio. E vërtet. As për as për mënyrën se si ato qëndrojnë. Dhe për rehatinë që kanë në vesh. Rehatia e tyre mund praktikisht vetëm not nuk bën dot me këto. Ëh, uh, se s'janë për ujë, po gjithçka tjetër mund ta bësh. Mund vraposh me shpejtësi ngadalë, ecën, hidhesh përpjetë dhe kufjet qëndrojnë mirë në vesh sepse është modeli, është dizajni ë uh, po themi uh, autentik po pra, i Apple-it. Po është që i përshtatet po pra, vrimës veshit. Sipas vrimës veshit dhe, dhe ti e din nëse ke veshur i ke veshur mbrapsht sepse nuk rrin mirë. E di menjëherë, por ama kur i kur i vë siç duan. Jeri e provoj me 40 km eci dhe prap ato nuk i ran. Me 40 km, si ishte me 40 km? Sa ishte mi? Sa të rrotull, ai e di më mirë. Nëse. Por tani do të zhduken dhe dhe gjithë ky ku ti fusën këto tash? Kjo është pyetja. Po pse mua më pëlqeu? Çfarë? Se më pëlqyen kufjet e reja. Je ti ke kuraj. Tani kufjet e reja shiten veç apo shiten bashkë me Kur blen iPhone-in e ri, ka edhe kufje brenda apo? Po, po ke diu. Me iPhone-in e ri po, te kutia keni edhe po, kufje. Po, këto të reja që janë pa po, pa tel. Ah, këto s'e dimë. Këto pa tel po themi. Këto më duket ishin diku te 160 dollarë. Po janë vetëm për iPhone-in. Po, Përderisa janë vetëm për këtë iPhone, duhet të jenë në kuti. Mungon vrima i bie që s'do të kish as. Ardë, të çish këtu tash, unë tash, nëse unë kam dy vesh dhe janë i kam të ndarë nga njëri tjetri. Po. E kupton, kështu që do të ndari. Edhe kufjet i imagjinoj. Më fal. Unë i bashkoj se një kufje më mirë. E tash, sa për ta thënë. Edhe ju të gjithë i keni të ndarë. Jo, unë i kam të bashkuar për po. këtë. Ky iPhone i ri i bashkoj dhe mua. Unë e kam të paprerë kërthizën. Po, edhe ti. Po pra, no comment këtu. Po, ai no comment, ha. Frika ime është kjo. Frika ime është, nëse ti ke dy kufje. Po. Nqoftëse ti ke dy kufje mm. që janë të ndara njëra nga tjetra, një për secilin vesh. Sa është mua do më humbin për një dy javë. Dy javë ah, shumë e çove. Është problem. Unë për dy ditë. Si është problem? 160 dollarë një palë kufje dhe duhet të kesh vetëm një. Se duhet i humbësh. Po një punon një. Punon vetëm ajo? Domethënë ka shumë gjëra të ruajmë ne tani. Po pra. Të ruajmë me kufjet, mos na humbin kufjet. Unë mezi mbaj ato me tel të gjatë. I lidh fort pas dorës se mos humbi vetë. Ore gjej gjej kauzën tënde për t'u revoltuar, mos u revolto me kauzat e mia. Po mezi mbaj. Po po të ndihmoj. E di që po më ndihmon. Po s'e dua. Ti të mërzitesh më shumë. S'e dua ndihmën tënde. E ke thënë këtë. Unë do të do të mbaj bit tani. Të ngjaj nati nuk. Do mbaj bit. Po dalë në rrugë, ose do marrë dot punës në mbaj rrugës. Po pat njëri me kufje të mëdhaja dhe kabëll Mos më luani, mos më luani Se jam unë dhe kam xhekun brenda Diku, po dëgjoj muzikë Ej, i kam Kjo është kënga e fundit kërkesë muzikore e Init Ini, ta gëzosh, Orgesa Zaimi po vjen Music Box është next Ciao Mirupafshim e një fundjavë të bukur